яке не давало йому спокою колись у жарких краях. Але одного разу він нагло прокинувся і довго не міг збагнути, що збудило його в цей середнічний час. І тільки полежавши хвилини зодві, нарешті збагнув тиша. Однак усе тіло здригалося від якихось незрозумілих спазм, неначе його підключили до генератора низькочастотного струму. Матрос виселився з каюти і глянув найближче вікно. Товсто позаморожувані шибки були золотаво сині, і цей незвичний колір збентежив його. Тоді шибки почали мінитися, немов освітлювані фарами безліч автомашин, що проїздили десь поза далеким пагорбом. Булат одягся і вийшов на двір опустивши в приміщення скуйовджений пуховик білої пари. Над льодовиком панувала тиха зирена ніч. Він сподівався чогось іншого, і у серце поволі заповзав липучий страх. Булат підвів голову. На небі палали великі сині і фіолетові зірки, та він не побачив серед них жодного сузір'я, знайомого з дитячих літ хоч десь тут мали бути і великий пес із Сіріусом, і кількорабля, і канопус, і нарешті славетний південний хрест антипод полярної зірки. Усі вони були значно менші від потойбічних зірок. І раптом по тілі булата перебігли ті самі спазми чи електричні імпульси. Він застиг. На півдні, високо вгорі, з'явились рожеві смуги, які дугою розтяглися на захід і на схід, мов би повторюючи берегову лінію Антарктиди. За ними виринуло з темряви ще кілька таких смуг, наче розвішені на паралельних мотузках полотнища, які хвилювалися і лопотіли від подуву висотних вітрів. То було чистою ілюзією. Отой звук Булат знав дуже добре, але позбутися слухового враження не міг. Він стояв і зачаровано дивився вгору, аж доки розхвильовані полотнища стали спершу золоті, потім ясно зелені, а тоді зникли так само враз, як і з'явилися. Далеко на бар'єрах тріщав од морозу лід, щоки почали дубіти. Булат повернувся до приміщення і знову ліг. Минала третя година ночі. Уранці його погукав Тур. Гляньте, компас барахлить. Матрос пішов до компаса, який лежав на крайньому вікні. Тремтлива стрілка показувала північний захід. Він повернувся до хворого і сказав: Уночі було полярне сяйво. Я бачив з вікна. Зараз у полі небезпечно, промовив Тур. Небезпечно, згодився матрос. Але ми ставитимемо віхи. А якщо буря або туман? Антарктида, сказав матрос, вона ніколи не дає гарантій. Зовсім немає сили і крутиться світ, із жалем зітхнув молодий норвежець. Лежіть. Таку перенесли пневмонію. Глухота ще є в одному вусі. Біля дверей заклубочився густий туман і до приміщення вбіг схвильований Нансен. Він дуже-дуже вбиває собак. Хто вбиває? Наріта сам, ходімте швидше. Булат байдуже кивнув, але ескімос почав його тягти за руку, тоді приніс куртку і заходився пхати до дверей. Він вам послухає. Я забирати в нього кілок, а він лаятися. Тоді я кажу твій чорний пес і мій сучка буде гарний цуценят, не линяй зимку а він, як дуже-дуже на мене закричить, і знову вбиває чорного, біда, ходімте до складу. Ви теж колись били свого пса Нансен. Я били пса, я карали, заперечив ескімос. Інакше пірі розривав би білого. Білий не хотів тягти, а Неріта сам хоче вбивати. Він його злить. Для чого? Краще веселий собак, ніж лютий. Для чого злить? Булат лише стинув плечима. Злить, то й хай собі злить. Поведінка японця лишалася й для нього таємницею. Він сказав.